Alhamdulillah Alloh taolo siz bilan bizni eng ulug' insonga ummat qilib Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ummatlari qatoriga qo'shib qo'ydi. Alhamdulillah. Alloh taolo siz bilan bizni shu ummatlar ichidan dinni o'rganib, amal qilib o'rgatadigan tolibi ilmlar qatoriga qo'shib qo'ydi. Buning uchun Allohga shukronalarimiz habibi sayyidimiz hazrat muhammad mustafoga cheksiz duo va salomlarimiz bo'lsin bizlar musulmonlar ahli sunna va jamoa deb nomlanadigan e, janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari e, ya amal va u kishini jamoatlari qatorida shu kishini qoldirgan meroslariga amal qilib yashaydigan musulmonlar bo'lganimiz uchun Alloh taolaga hamd sanolar aytamiz. Shu ahli sunna va jamoani ulug' ulamolaridan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh Imom Azamga u kishining mazhablariga ergashib, o'rganib, amal qilish bizga nasib etgani uchun Allohga shukronalar aytamiz. Allohga shukrlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafoga duo salovatlarimiz bizlarga dinni yetkizgan ulug' sahobiylar, tobeinlar, ulardan keyingi barcha ulamolar, olimlar, xususan ulamolarni ulug'laridan Hazrati e, Nu'man bin Sabit Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhga duolarimiz bo'lsin. Alloh ularni rahmat qilgan bo'lsin. Shu jumladan biz bugun boshlayotganimiz Bu ders ve kitabımız Bedaius Sanayi fi Tertibi Şerai kitabı İmam Ebu Hanife rahmetullahi Aleyhi Mezhebi'ye ait içi ichida eng mufassal, mukammal va boshqa mazhab egeleri ham tan oladigan dalillik, hujjatli bir kitob. Bu kitob musanniflariga ham e, Alloh taolaning rahmatlari bo'lsin. Bizlar Allohdan so'raymiz, shu kitobdan foydalanish, unga amal qilish o'sha alloh taolo bizlarga bergan bu ne'matni qadrini bilish ne'matlarini Alloh bizga bersin. Bu kitob e, Hanafi mazhabdagi fiqh kitobidir. Hanafi mazhab deganida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari. Imom Abu Hanifa Alloh taoloning bu ummati Muhammadga bergan katta ne'mati. Sirajul umma unvonlari bor. Butun ummatga chiroq bo'lgan inson. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tabiinlaridan, sahobalarini ko'rgan kishilardan. Tan olingan ahli sunna va jamoatda to'r mazhab bor, shuni boshlig'i eng kattasi Hazrat Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh. Bu kishi butun islom millatini faqihi, Iroqdan chiqqan olim. Abu Hanifa rahmatullahi alayhi butun dunyo tan oladi. Zamondoshlari ham, o'sha boshqa mazhab sohiblari ham tan olganlar. Chunki bu kishi aytganimizdek bir necha sahobalarni aniq ko'rganlari Anas bin Malik roziyallohu anhu ni aniq ko'rganlari rivoyat qilinadi, yana 7-8 sahobani ko'rganlari rivoyat qilinadi. Ya'ni shunday ulug' chashmalardan Peygamber aleyhisselamı ko'rgan kishilardan bahra olgan kishi va o kishini ko'rganlarni ko'rgan tobeinlardan zamondoshlaridan juda ko'p odamga bir e, kitobda 4000 odamdan dars olgan deydi o'sha tobeinlar taba o va hem şunca ham shuncha sanoqdagi odam dars olib olim itilerdi aytiladi ı azam rahmatullohi alayhi shuning uchun hamma tan oladi ulamolar u mekteydiler. maqtaydilar Shunday bu kitob boshida muqaddimasida Imom Abu Hanifaning tarjima hollari berilibdi. Bizdagi fiqh, ya'ni dinni anglash, dinimizdagi qonun qoidalarni o'rgatadigan fan haqida juda yaxshi ma'lumotlar berilibdi. va Imom Abu Hanifaga boshqa ulamolar tan berganlar haqida ularni gaplaridan ham qoldiribdi. Shulardan ayrimlarini o'qisak, qola Muhammad bin Sa'd al-Awfi سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ mana zamondoshlaridan biri aytadilarki Yahyo bin Ma'in degan kishi Abu Hanifa shu qadar ishonchli ediki, hadisni to'la yod bilsa o'sha hadisni aytardi yod bilmagan hadisni aytmasdi mana bu sifat boshqalarda kam uchraydigan sifat hazrati imomi buxoriy rahmatullohi alayh eng muhaddislar sultoni eng sahih hadislar to'plagan zot o'sha kishi ham yozib olganlariga qarab hadis aytardilar ammo abu hanifa faqat yod bilgan hadisini aytardi hadisdan bir harf iyo biyo bo'lishini bu kishi ko'tara olmasdi. Unday hadisni aytmasdi. Mazmunini to'la biladi. Aniq, faqat so'zida biron so'zni iyo-biyo qalmashib qolishidan qo'rqib, u hadisni rivoyat qilgani qo'rqar ekanlar. Shu qadar hadisga ishonchli muhaddis bo'lgan ekanlar. Bu gapni zamondoshlardan biri aytayapti. Biz hozir e, o'rtadan minglab yil o'tdi. Shuning uchun bularning kimligini yaxshi tanimaymiz. yaxshi tanimaganlar har xil gaplar ham aytadi. Imom Abu Hanifa hadisni u qadar bilmagan ekan, hadisni kam rivoyat qilgan degan gaplar ham chiqib qoladi. Bular hammasi bizi bilimsizligimiz bu. Hadisni shu qadar talabchanlik bilan ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan hadislarni xuddi Qur'on oyatlari kabi aniq bilib keyin aytishlik bu kishini bir fazilati ekanki shuning uchun ehtiyot qilib ko'p bilgan hadislarni ham rivoyat qilmagan ekanlar yana biror harfida xato qilib qo'ymaydi yana shu yahya ibn Ma'in aytadi kan abu hanifa thiqatan fil hadis hadisda ishonchli odam edi bu eng katta martaba bu ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini yetkazishda tarixda ishonchli bir qancha odam bor shulardan bittasi abu hanifa masalan eng birinchilar imomi buxoriy bo'lsalar ko'p hadis yodlagan eng ko'p hadis rivoyat qilgan zot alloh rahmat qilsin u imom abu hanifa ham shu kabi ishonchli edi hadisda deb aytadilar shu to'r mazhabdan biri shofiy mazhabi shofiy mazhabini asoschilari shu muhammad ibn idris shofiy rahmatullohi alayh aytgandilar قيل لمالك سمعت الشافعي قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته ya'ni Shofiy aytayaptilarki, Malikdan so'raldi deyaptilar. Malik yana bir mazhabda egalari. Malik bin Anas shu to'rt mazhabdan yana birini Imom Abu Hanifadan keyin Malik mazhabi turadi. ya'ni Imom Abu Hanifadan yoshroq kishi u kishi. Э, va э, u kishidan keyin Shofiy mazhabi turadi. Shofiy Imom Abu Hanifa vafot qilgan yillar tug'ilganlar. Ana Shofiy Malik haqida gapirib Malikdan so'raldi. Abu Hanifani ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Men shunday odamni ko'rdimki Abu Hanifada. U shunday inson ekanki, biron gapini behujjat aytmas ekan. Agar mana shu ro'baradagi ustunni tilla ekan deb aytsa, shuni tillaligini isbotlab berardi. Ya'ni nima haqda gapirsa, shuni hujjatini keltira olardi. Hujjatsiz gapirmagan edi. Abu Hanifa shunday odam edi deb yana bir mazhab boshlig'i aytayapti. Buni yana 3-chi mazhab boshlig'i bizga keltiryapti. Bu kishi shu qadar taqvoli bo'lganlar faqih Abu Abdulloh Zomiri degan kishi aytayaptilar, Zomiyari ekanlar. bil al-ahd لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن abu hanifa qozilikka buyurildi podshoh qozi bo'lgan sen deb katta lavozimni taklif qildi bu kishi bosh tortdilar men qozilik qilmayman allohdan qo'rqaman xato hukm chiqarib qo'yishdan qo'rqaman podshoh qayta qayta aytdi qabul qilmagandan keyin o'kishini 10 darra urildi qozilik mansabini olmagani uchun undan tashqari zindonband qilib hibs qilib qo'yildi va o'sha hibsda qamoqda vafot qildilar. Bir jinoyat uchun emas, hamma intiladigan bir mansabdan hazar qilganligi uchun. Taqvo shu qadar edi. Bir xato gap aytib, birovlarga xato hukm chiqarib qo'ymay deb. Demak, u kishi gapirgan gaplar rosa dalillanmasa, aniq oyat karima hadis, sahih hadislardan, sunnatdan, sahobalardan hujjatlari bo'lmasa gapirmaganlar. U kishining mazhabidagi har bir masala shu qadar ishonchlidir. U kishining shogirdlarining ichida dunyo islom olamida tan olingan bir ulug' zot ham bor edi. U Abdulloh ibn Muborak degan kishi. Juda ulug' olim edi. Imom Abu Hanifadan ko'p gaplarni yetkizgan rivoyat qilgan kishi shu kishidan so'raldi. Qola su'ila ibn al-Muborak. Malikun afqahu au Abu Hanifa. Qola Abu Hanifa. Malik faqihroqmi yoki Abu Hanifami? Ibn Muborak Abu Hanifa deb javob qildi. Faqih degani shu dinni anglash, oyat hadisni tagiga yetib borish, Qur'onni, hadisni, umuman islom dinini mag'zini tushunish, shuni fiqh deyiladi. Bilishlik ilm, shuni tak tomiri bilan bilish fiqhdir. ana shu fiqh darsini dunyoda boshlagan inson Abu Hanifadir. Ya'ni oyat karima va hadislarni shunday labziga qarab e, bir hukm chiqarmasdan qayerda aytildi, nima uchun aytildi, shu yapti boshqa yerda ham aytilganmi, hammasini solishtirib, hamma vaziyatlarni hisobga olib turib, bundan shu ma'no chiqadi deb anglab anglatishlik Abu Hanifa boshlagan ish. Dunyo hammasi oladi buni. Ana shu ma'noda Imom Malik ham bu Madinani e, olimi, Madina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shaharlari va u yerda olimlar to'lib yotgan, shularni hammasi tanagan kishi Malik bin Anas. Ibn Muborakdan shu Malik faqihroqmi, Abu Hanifami deganda Ibn Muborak Abu Hanifa faqihroq deb tan olib aytdi. Mana shunday zot bizning mazhabimiz rahbari. Haribi degan kishini gaplari bor ekan vaqolal haribiy ma yaqau fi abi hanifa illa hasid aw jahil mana mana biz ko'p savolga javob shu so'zda bor ekan abu hanifaga toshatadiganlar ikki xil odam yo hasad qilib toshatadi, yo johilligi uchun toshatadi. Zamondoshlarining ichida abu hanifaga kimdir toshatgan bo'lsa faqat hasaddan bo'lgan bu eng keyingi davrlarda jumladan biz zamonimizda abu hanifani kamsitadigan odamlar faqat ko'rligi uchun, johilligi uchun qilyapti buni. Abu Hanifani tanimagani, dinni bilmagani uchun qilyapti. Abu Hanifaga ikki odam boshqasi toshatmaydi. Hamma rahmat aytadi. Hamma u kishiga ergashadi, tan oladi. Ikkita toifa toshatadi. Yo hosid, hasadgo'y, yo johil, o'sha kallasi ishlamagan ahmoqlar bunga tosh mumkin deb aytibdilar. Yana Yahya ibn va qala Yahya ibn Sa'id al-Qattan la nukadzibullah ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله shu katta olim ekan Yahya ibn Sa'd Qatton, Said Qatton aytadilarki biz Allohni haq deb bilamiz. Allohni dinini haq deb bilamiz. Ya'ni Alloh nomi bilan aytamanki, deyaptilar. Biz Abu Hanifani fikridan chiroyliroq fikrni fikrni eshitgan emasmiz. Abu Hanifa bir masala haqida fikr aytsalar, eng to'g'ri, eng go'zal fikr shu kishiniki edi. Boshqa olimlar bu kishiga yeta olmasdi. Shuning uchun bu kishining fikrlarini juda ko'pini biz olganmiz deb aytadilar shu olim. Yana bir Ali ibn Osim aytayapti. Vaqola Ali ibn Osim لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم agar imom Abu Hanifani ilmini o'zlariga zamondosh bo'lgan hamma odamlarda, olimlarda ilmi bilan taroziga solinsa, Abu Hanifani ilmi og'ir kelardi dedi. Zamondosh, u kishiga zamondosh olimlar endi u bizga o'xshagan biz zamonamiz yo bundan 500 yil avvalgi olimlar emas, sahobalarni ko'rgan olimlar edi. shularni hammasini bitta odamga aylantirib tarozini bir pallasiga qo'yilsa-yu, ikkinchi pallasiga Abu Hanifani qo'yilsa, bu kishining ilmi og'irlik qilardi. Bizlar kitob boshida bu gaplarni behuda aytmayapmiz. Ya'ni qanday ulug' ustozga ergashayotganimizni, Qur'on va hadisni, islom dinini bizga qanday mukammal yetkizgan inson bizi imomimiz ekanligi, bizi mazhabimiz rahbari ekanligini yaxshiroq taniylik, johillardan bo'lib qolmaylik. ozgina bo'lsa ko'zimiz ochilsin deb shu kitobni ham qadriga yetish uchun u zotni ham qadriga yetish uchun gapirilyapti-da. Qala Habs ibn Ghayyat kalamu Abi Hanifa fil fiqh adakku min ash-shar. La ya'ibuhu illa jahil. Yana bir olim aytadiki, fiqh haqidagi Abu Hanifani gapi she'rdan noziroq. She'r juda nozik iboralar bilan she'r chiqadi shu. Juda go'zal so'zlarni to'plami she'r bo'ladi. Abu Hanifa fiqhni masalani gapirganda xuddi she'r eshitgandek, balki undan ham noziyroq, undan ham chiroyliroq qilib yetkazardi. Shuning uchun Abu Hanifani faqat johil odam ayblaydi. Aql odam, aqli bor odam Abu Hanifani hech ayblay olmaydi dedilar. وروي عن عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت al khazzaz va adunnuhu burika lahu fi ilmi. Amash degan buyuk tabiinlardan juda ham katta muhaddis olimlardan shu kishidan bir masala so'raldi. Shunda bu masalani, masalaga javobni shu Nu'man ibn Sobit o'sha ipak furush bu kishining shunaqa kasblari bor edi, ipak do'konlari bor edi, tijoratlar bor edi. Shu Nu'man ibn Sobit qotiradi buni javobini. Meni o'yimcha Alloh bu Abu Hanifaga, Nu'man ibn Sabitga ilmda barakot bergan dedi. Eng tan olingan kishilardan Amash. Shu kishi aytayapti, men bilmayman bu masalani mendan so'rama, men javob qilishga haqqim yo'q. Buni javobini eng chiroyli aytadigan Abu Hanifa deb tan olib aytdi bu kishi. Imom Shofiyni juda ham e, hamma eshitib, bilib yuradigan bir so'zlari bor. وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ya'ni odamlar fiqhda shu qonunshunoslikda masala bobida hamma odamlar dunyodagi hamma olim Abu Hanifani bola chaqasidir dedilar. Abu Hanifa hammasini otasi. Ular oila Abu Hanifaga. Hech kim Abu Hanifaga ro'para kela olmaydi. Teng kelib masala aytadigan birov yo'q. Bu gapni bir mazhabni rahbari aytayapti. Abu Hanifani oilasidir bu deb aytgan ekan. Hamma insonlar, hamma olimlar fiqhda. Demak, shak shubhasiz fiqh ilmida dinni o'rganishda bu kishi kabi birov yo'q ekan. U kishini zo'r deyishlikni o'zi ham hojati yo'q debdi bir olim. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل deb bir she'r keltiribdi. Ya'ni agar kunduzini turib odam shu kunduzni kunduzligiga dalil topib ber deydigan bo'lsa, unda odamlar zehnlarida hech narsa to'g'ri bo'lmas ekanda degan ekan. Kunduzida yorug'ida turibsiz, shuni yorug' kunduzi ekanligiga hujjat ayt deyishlik qanaqa ish? Abu Hanifani qanaqa olimligiga hujjat ayt deyishim xuddi shunaqa ish deyapti. Abu Hanifani olimligi xuddi kunduzda yorug'ligi bilan barobar. Agar u kishini olimligini tan olmagan bo'lsa, Odamlar hech narsani to'g'ri demas ekan bu odamlar. Mana mana shu darajada e, zamondoshlari, keyingi ulamolar, dunyo tan olgan shaxslar bu kishini ta'riflaydilar. U kishi 70-yili, 80-yili e, tug'ildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratlaridan 80 yil bo'lganda tug'ildilar va vafotlari 150-yil vafot qildilar. 70 yoshlarida. Bag'dodda u kishini e, shu qubbalari maqbaralari bor ekan. E, borganlar, ko'rganlar bor shu maqbarani. Ana o'sha kitobini o'sha Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabidagi masalalarni, fiqhni o'z ichiga olgan mukammal kitob. Biz boshlayotganimiz Badoyus sanoya fi tartibi sharoiy kitobidir. Bu kitobni musannifi yozuvchisi e, Malikul Ulamo Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kosani degan kishi. Shu Koson o'zimizni mana shu Koson degan yer bor, vodiyda. O'sha Kosondan chiqqan ekan u. Butun ilmni u yoqda olib, arab olamida juda ko'p olimlardan ta'lim olgan shu Alovuddin Kosani degan kishi ekan. bu kishini katta ustozlari ham ismlari Aloviddin Samarqandiy bo'lgan. Mana bu kitobni o'qish endi bizga nasib etyapti. Alhamdulillah. E, bu Samarqandiy Tuhfatul Fuqaha degan kitob yozganlar. 3 juzlik, juda ham e, muxtasar va mazhabimizdagi juda bir e, tan olingan kitoblardan. Ana shu 300 lik Tuhfatul Fuqahoga shu Aloviddin Samarqandiyning kitoblariga Aloviddin Kosani sharh qilib mana shu badoyi sanoyini yozgan ekanlar. Bu kitob biz qo'limizdagi bu kitob 10 juz, 10 tomdan iborat. Bu kitobni yozib keyin ustozlarga ro'bara qilgan ekanlar. Ustozlari shu qadar xursand bo'pti, ko'rib, o'qib chiqib ustozlarining bir qizlari bor ekan, Fatima ismlik. Juda go'zal qiz bo'lgan ekan. O'sha Rumni e, podshohlari bu kishiga sovchi qo'yishgan ekan. Hech kimiga u kishi nasib bo'lmagan ekan shu shogirdlarini bunday ilmini ko'rib ustoz qizlarini shu shogirdlariga bergan ekan va mahri mash kitobing deb aytgan ekan yozgan kitoblarini shuning uchun tarixda shu islom tarixida ulamolar orasida yarim hazil qilib bu Aloviddin ustoz Aloviddinni kitobini sharh qilib qiziga ega bo'ldi qiziga uylandi degan gap yurar ekanda ya'ni ustozga shu qadar manzur bo'ptiki haligi qiz endi u qiz deganda domlani bitta qizi emas balki u qiz o'zi o'sha otasini 300 lik tuhfat fuqaho kitobini yod olgan qiz ekan fiqhda masalada fatvo so'ralganda javob berilganda otasi samarqandiy javob yozib tayiga o'zini qo'lini qo'ygandan keyin qiziga ham bir tekshirtirib u qizni ham qo'li qo'yilgandan keyin o'tar fatvo shu qadar u qizda ilmi zo'r ekan ana shu kitobni sharh qilgan bu Kosani o'sha qizga uylandi. Yaxshi hayot kechirdilar va undan keyingi fatvolarda endi shu Alovdin samarqandiy e, Alovdin va bu Fatima o'sha Samarqandning qizlari uchovlarini qo'llari bilan o'tadigan bo'ldi fatvo deyiladi. Ya'ni bizning tariximizda ayollardan ham mana shunaqa buyuk olimalar chiqqan ekan. Mana shu olim Samarqandning qizlari Fatima shunday ayollardan ekan. ana shu kishi Alauddin Kasani mana bu Badayu sanoye fi tartibi sharoye kitobini musannif Kitob mazmuni o'sha go'zal e, san'atlar shariat qonunini tartiblashda go'zal san'atlar degan mazmunni bildiradi. Ya'ni bu go'zal, chiroyli tartib, o'sha bizga buyurilgan ibodatlarni, qiladigan muomalalarimizni shunday tartib, intizom bilan terib aytilganki, bir san'at darajasida bular. Eng go'zal san'at, odam lol qoladigan darajadagi san'atlar. Shu kitobni o'qigan odam, shu kitobdan xabardor odam shunday yaxshi ham mazmunlik, ham go'zal bir asarga ega bo'ladi degan mazmunda Badoiy sanoyi deb yozgan ekanlar kitoblari. Shu Kosoniyning vafotlari haqida Ibn al-Adim degan kishi aytadiki, Ziyoddin Muhammad bin Hamisil Hanafidan eshitgan edim. o'sha Ziyovuddin aytadi. Men Kosoniyni vafotlariga, vafot vaqtlariga hozir bo'ldim. O'layotganida usti dedim deydi. Nima qilgan ekan bu kishi? Vafot holatlari. Ibrohim surasini o'qiyatuvdi deydi. O'layotganida. Ibrohim surasidagi yusabbitullohu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil oxirah degan oyatdan va fil axira degan yerda jonlar uzildi. Oyatni mazmuni Alloh iymon keltirgan bandalarini bu dunyoda ham, oxiratda ham mustahkam so'z bilan quvvatlantirib qo'yadi. Ular bu dunyoda ham so'zda adashmaydi, oxiratda Allohga javob berishda ham adashmaydi degan yerda o'lgan ekan shu kishi. Ya'ni o'limlari o'zi oxiratlarida ham qanday bir yaxshilik holat bo'lishiga bir bashorat bo'lib ana shunga guvoh bo'lgan odam qoyil qilib aytayapti da u kishi o'sha dushanba kuni peshindan keyin Rajab oyining 10-sida 587-yilda vafot qilgan ekanlar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin u kishini. Mana endi biz mana shu zotni kitoblarini inshaalloh o'qib tushunib sizlarga yetkazib barchamiz birgalikda amal qilish niyati bilan boshlayapmiz. U kishi kitoblarini muqaddimalarida Alloh taologa go'zal hamd sanolar aytadilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga cheksiz salot va salomlar yuborib, u kishini go'zal sifatlarini sifatlab, keyin aytadilarki, biz muqaddimani ba'zi joylardan sizlarga bir qisqacha aytmoqchimiz. Alauddin Kosani aytadilar. Allohni tanib, Allohning sifatlarini bilgandan keyingi ilmlarning eng ulug'i fiqh ilmidir. Fiqh ilmi halol harom ilmi, qonunlar va hukmlar ilmidir. Ya'ni shariatimizda nimani halol qildi Allohimiz, nimani harom qildi? Qanday qonunni buyurdi, qanday hukmni chiqardi? Shuni o'rgatadigan fan fiqh fanidir. payg'ambarlar hammasi Alloh taoloning shu buyruqlarini yetkazish uchun yuborilgan. Allohni elchilari yuborilgan ish Allohning buyruqlari, qonunlari nimani halol qilgani, nimani harom qilganini yetkazish uchun yuborilgan elchilar. Demak, o'sha elchilar payg'ambarlarning asosiy vazifasi odamlarga fiqhni o'rgatish bo'lgan. Shuning uchun Allohni tanib, tan olishdan keyin ikkinchi eng ulug' ilim bu mm, fiqh ilmi dediler. Alloh Teala yu'til hikmete men yasha va man yu'tal hikmete fakat utiya hayran kathira deb aytadi. ba'zi tafsirlarda shu e, ilmi fiqh deb tafsir qilingan hikmatni. Ya'ni Alloh taolo o'zi xohlaganlariga hikmat beradi. Kimga hikmat berilsa, unga juda ko'p narsa, ko'p ko'p yaxshilik berilibdi. O'sha yaxshilik, o'sha hikmat deganda fiqh ilmi. Ya'ni Alloh taolo kimga fiqh bersa, ya'ni dinni anglasa birov, o'zi qilayotgan amalni bilib qiladigan bo'lsa, shu odam Xudo taolo tarafidan juda katta ne'mat olgan baxtli odam bo'ladi deb tafsir qilinar ekan. Yana e, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir go'zal hadis rivoyat qilinyapti. Wa qad ruwiya an Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam annahu qol: "Ma abadallohu bi shay'in afdala min fiqhin fi dinin va la faqihun wahid ashaddu ala ash-shaytan min alf abid." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taologa hech kim dinda yaxshi bilimdonlik faqihlik amalidan ko'ra afzalroq narsa bilan ibodat qilmagan. Ya'ni dinni o'rgansangiz, shu o'rganadigan soatingiz, shuni o'qib, birovlarga o'qitib, shu bilan mashg'ul bo'lgan soatingiz sizni qilgan eng yaxshi ibodatingiz ekan. Hadis davomida aytdilarki, bitta faqih, dinni anglaydigan faqih olim shaytonga mingta hech boshqa ish qilmay ibodat qiladigan odamdan ko'ra qattiqroq. mingta obiddan bitta faqih shayton uchun ashaddiy qattiqroqdir. Shayton bitta faqihdan qo'rqadi, mingta johil obiddan qo'rqmaydi. Uni xolaganda adashtirib ketadi. Ammo faqih dinni bilgani uchun uni shayton adashtira olmaydi. Ya'ni ibodat qilib, namoz, roza, boshqa-boshqa yaxshiliklarni eshitganlarimizni amal qilar ekanmiz, shuni eng zarurini va shu Alloh buyurgandek, Rasul o'rgatgandek qilib bajarishlik uchun fiqh kerakda. Bo'lmasa, qilayotgan ibodatimizni buzamiz yo ba'zi narsalar ko'nglimizga yoqib foydasiz ishlarni ibodat deb o'zlarimiz topib olamiz ishqilib ibodat qilaman deb shaytonni yo'liga kirib qolishi ham mumkin ibodatsiz kirganlardan tashqari ibodatli shaytonni el, elchi erchiydigan kishilar ham bo'lishi mumkin shundan to'sadigan ne'mat bu fiqh ekan fiqh aytib o'tdik o'sha bir narsani bilish tagi tugi bilan bilish dalillar bilan bilish anglash his qilish shu narsani Mana shunday odam shaytonga 1000 ta obiddan qattiqroq deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bu gap bilan payg'ambarimiz obidlarni ishida savob yo'q, foyda yo'q demoqchi emaslar, balki obid ibodat qilish uchun o'sha ibodatini nima ekanligini dalili bilan, hujjati bilan va o'qiydigan kalimalarini, ma'nolarini bilib keyin ibodat qilsa, o'shanda uni ibodati mukammal bo'ladi. Shayton unga yaqin yo'lay olmay qoladi. Demak, dinni o'rganish mana hozir har joydan kelib bu yerda Allohning uyida to'planib turibmiz. Alhamdulillah. Allohga shukronalar aytamiz bizga shu ne'matni bergani uchun. Biz bu jomini bino bir ochganimizdan buyon Allah için faqat Alloh uchun so'z bunu Alhamdulillah buni foydalari nafaqat masjid qavmi butun diyorimizga yetyapti. Mana bu e, dars fiqh darsi bizni ibodatlarimizni bizga ta'lim beradigan darsni ham mana bu yerda aytilishligi inshaalloh Allohning ne'mati. Buning uchun kelgan qadamlar, bosgan qadamlarda har biri uchun shunday mukofotlar borki, shulardan biri mana dalil qilib aytilyapti. Va ruya anna rajulan qadima min ash-sham ila Umar radhiyallohu anhu faqal ma aqdamak. Qala qadimtu li ata'allama at-tashahhud. Fabaka Umar. حتى ابتلت لحيته ثم قال والله إني لا أرجو من الله ألا يعذبك أبدا mana bir rivoyat keltirildi. Ulug' sahobiy Umar ibn Hattob roziyallohu anhu huzuriga Madina munavvaraga Shomdan bir kishi keldi. Shom endi o'sha Falastin diyori, mana shu Quddus atroflarini Shom deyilgan. Suriya, Falastin, Urdun, mana shu atroflar Shomdir. O'rtada minglab kilometr bor. Shuncha yo'l bosib bir odam keldi Umarni oldilariga. Umar, nimaga kelding? Nima sababdan kelding deb so'radilar. Bu kishi aytdiki, men tashahhudni attahiyotini tashahhud deymizmi? Shu tashahhudni yaxshi bilib o'rganib olgani keldim dedi. Umar yig'lavordilar. Soqollari hul bo'lib ketdi. Keyin dedilar: Allohga qasam, men umidvorman. Allohdan seni hech qachon azoblamaydi. Sen bitta masalani o'rgangani 1000 kilometr yo'l bosib kelsan. Biz uchun alhamdulillah juda oson. Unaqa qiyinchilik yo'q. Masala qo'limizda. O'rganishlik kerak buni. Sidqi dil bilan bir masalani shunaqa ixlos bilan o'rganganga bunaqa va'dani bir ulug' sahobiy umid qilyaptilar. Inshaalloh bizlar ham shunaqa niyat bilan dinimizni har bir masalasini sidqi dildan bilay, o'rganay va qo'l ostimdagilarga o'rgatay degan niyat bilan, amal qilay degan niyat bilan o'qisak, o'rgansak, inshaalloh shu va'dalarga bizlar ham yetib qolamiz deb umid qilamizda. u kishi shunday qilib muqaddimalarini juda go'zal bir suratda bayon qilib, keyin Alloh taoladan shu boshlagan kitobimni oxiriga yetkazishni nasib qil deb duo qilib kitoblarini boshlaydilar. Kitob at-tahara. الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين أحدهما في تفسير الطهارة والثاني في بيان أنواعها Tahorat kitobi. Ushbu kitobdagi so'z asli ikki mavzuda bo'ladi, ikki mavzuda bo'ladi. Ya'ni ikki temasi bo'ladi buni. Tahorat haqida gapirilganda biri tafsir qilinadi, tahoratni tushunchasi, sharhi. Nima degani bu tahorat? Buni tafsir qilib tushuntiriladi. Ikkinchisi tahoratni navlarini bayonida bo'ladi. Ya'ni tahorat necha xil bo'ladi? Qanday tahoratlar bor? Bular haqida ketadi. biz e, arabiy iborasini o'qib keyin tarjima va sharh qilib boramiz chunki bu yerda arabiy o'qiydiganlarga ham yordam bo'lsin va e, keyin e, boshqa keyin shu o'qiydiganlar ham arabiy iborasidan foydalansin degan ma'noda amma tafsiruha fattaharatu lughatan va shar'an hiya an-nadafa va at-tathhir at-tanzif va huwa ithbatu an-nadafati fil mahall va annaha sifatun تحدث ساعة فساعة وإنما يمتنع حدوثها بوجود ضدها وهو القذر فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة تحدث النظافة فكان زوال القذر من باب زوال المانع من حدوث الطهارة لا أن يكون طهارة وإنما سمي طهارة توسعا لحدوث الطهارة عند زواله ana endi tahoratni tafsirini boshladilar tahorat degani lug'ati lug'atda ham, shariatimizda ham tahorat deganda tozalik tushuniladi. Tahorat degani tozalik, tohir degani toza degani. tathir degani tozalash degani. Tahorat demak inson tozalanishi ekanda. Ya'ni tozalash degani bir o'rinda hmm, nazofatni isbot qilish. Ya'ni masalan e, bir joyda, bir o'rinda nazofatni, pokligini isbot qilishligi degan mazmun. Inson masalan badaniga betahoratlik yetsa, tahorat bilan tozalanadi. Shu kabi kiyimiga bir najos tegsa, uni ham yuvilsa, o'sha kiyim tozalanadi. O'rinni tozalash demak bir mahalni. Demak bu sifat e, har soat paydo bo'lib turadigan sifatdir. Ya'ni toza bo'ladi inson, tahoratli bo'ladi, betahorat bo'ladi. Yo bir kiyim ham toza bo'ladi yo betahorat bo'ladi. mana shu kabi to'xtatish kerak o'chirib qo'yinglar masalalarni hozir kirgan odamlarga javob beramiz ho'p astag'firulloh mana hozir anavi buzildi nimalar yozayotgan narsalar sizniki butunlay yozilyapti o'chirib qo'ymaysizmi qanaqa qilib chiqarasiz buni siz chiqarmaysiz esingizdan chiqib qoladi hozir esingizdan chiqdi unda albatta esingizdan çıkar. Xo'p. Demak, tozalik e, bir sifat ekan. Har zamonda yangilanib turadigan bir sifat ekanda. E, ya'ni tahorat ketadi, yangi tahorat oladi. Narsalarga najosat tegib yuviladi, yana toza bo'ladi shu kabi. Demak, e, o'sha betahoratlikni e, paydo bo'lishligini to'sadigan narsa e, uni ziddini mavjudligi yo tahoratni paydo bo'lishini to'sadigan narsa uni ziddini ya'ni betahoratlikni mavjud bo'lishi masalan bir najas e, betahoratlik kelsa uch tahorat sinib turadi tahorat tozalik yo'qolib turadi ana shu najosat ketkazilgandan keyin endi u najosatni ayni o'zini o'sha masalan kiyimga tekkan bir najosatni o'zini ketkazishligi bilan endi e, tozalik paydo bo'ladi o'sha yer toza bo'ldi tahorat ham shunaqa tahoratda qo'limiz najas bo'lmaydi lekin tahorat qilganimizda tozalanadi ma'naviy najas betahoratlik haligi kiyimlarga yoki bir e, joynamozga tekkan yo badanga tekkan najas bu haqiqiy najas bo'lsa tahoratsizlik ma'naviy najaslikda, ya'ni kirlik, ifloslik. Tahorat olgan bilan o'sha ifloslik ketib inson tozaga aylanadi. Mana shunday qilib o'sha e, najosat yo bir ifloslik, nopoklik ketishligi bilan yangi e, tozalik paydo bo'ladi. Demak, o'sha najosatni ketkizishlik e, tahoratdan to'suvchi narsani ketkizishlik bobidan ekanda. Tahoratni paydo bo'lishi siz tahoratli bo'lishingiz kiyimingiz toza bo'lishligidan to'suvchi narsa o'sha najosatki najosatni ketkizish o'sha tahoratdan to'suvchi narsani ketkizish bo'ladi lekin u tahorat bo'lmaydi asli tahorat deb atalyapti kenglik qilib ya'ni e, o'sha ketgandan keyin toza bo'ldi deyilyapti-da. asli tahorat degani biz tushungan narsa bor ma'lum ishlarni qilamiz yuzimizni qo'limizni yuvishliklar bilan tahorat bo'ladi o'sha bir najosatni ketkizgandan keyin badandanmi, kiyimdanmi, o'sha yerda ham toza bo'ldi deymiz-ku. Shuni ham tahorat, tozalik degan ma'noda tozalik deyapmiz. Bu kenglik qilib shunaqa tozalik deyapti. Insonning haqiqiy tozaligi tahorat olish bilan keyin toza bo'ladi. Mana shunday qilib tahorat degan tushunchasi tafsiri shu ekanki, toza bo'lish, tahorat olish badanni, kiyimni e, toza qilishlik. Mana shu tahorat deganning mazmuni ekan. Endi tahoratning navlari bor. Shular haqida gap ketadi. Faslun fi bayani anwa'i tahara. Va amma bayanu anwa'iha fat-tahoratu fil asli naw'an. Taharatun anil hadas va tusamma tahoratan hukmiyya va tahoratun anil khubz va tusamma tahoratan haqiqiyya. Tahorat navlari haqidagi fasl. Navlarini bayoni shuki, tahorat ikki xil bo'ladi. Biri betahoratlikdan toza bo'lishlik. Buni hukmiy tahorat deyiladi. inson tahorati yo'q, tahorat qiladi, toza bo'ladi. Shuni hukmi tahorat deb aytiladi. Endi ali najosatdan toza bo'lish, buni haqiqiy tozalik deb aytiladi, chunki u najosat yo'qoldi. Haligi betahorat odam najos bo'lmaydi, lekin hukmi toza bo'ladi tahorat qilgandan keyin. Bir yerga najos tekkan bo'lsa, uni yuvish bilan haqiqiy toza bo'ladi. Amma tahoratu anil hadas fasalasatu anwa al-wudu wal-ghusl wat-tayammum. Betahoratlikdan toza bo'lishlik 3 xil. Bir tanesi taharat, ikincisi usul, üçüncüsü teyemmüm. Şu üçte yol bilen biz tazelanamiz. Üçovdan biri bilen. Ana endi biz taharat haqida o'sha şey birinchisi taharat huzu deydi arabchasiga. şu huzu haqida yap boshlaymiz. Ammal vudu fal kalamu fil vudu fi mawadi fi tafsiri ve fi bayani arkani ve fi bayani sharoitil arkan ve fi bayani sunani ve fi bayani adabi ve fi bayani ma yanquduhu. tahorat vuzu to'g'risidagi gap bir qancha mavzeda ketadi, bir qancha o'rni bor uni. Nimaligini tushuntirish, uni farzlarini bayon qilish, tahorat farzlarini. Shu farzlarning shartlarini bayon qilish, tahorat sunnatlarini bayon qilish, tahoratdagi odoblarni bayon qilish va tahoratni nima sindiradi shuni bayon qilishlik to'g'risida gaplar ketadi. Shular bilan biz tahoratni o'rganamiz. Ammal avvalu fal wudu ismun lil ghasli wal mash liqawlihi tabaraka va taala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayn amara bi ghusli al-a'da'i ath-thalatha wa mashi ar budda min ma'rifati ma'na al wal mash tahorat bu yuvish va masx tortishlikni ataladi ismidir tahoratda inson yuvadi va masx tortadi. Alloh taolo bizga shuni buyurgan. Ey mu'minlar, namozga tursangiz, yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha yuvinglar, boshlaringizga masx tortinglar, oyoqlaringizni oshiqlarini qo'shib yuvinglar. Mana demak tahoratda 3 ta yuvishlik farzi bor, bitta artib masx tortishlik farzi bor. 3 ta a'zoni yuvishlikka, boshni masx tortishga buyurdi. endi o'sha yuvishlik nima masx tortish nima shuni bilishimiz kerak shuni o'rgatyaptilar fal ghaslu huwa isolatul ala alal mahal wal masx huwa isoba hatta law ghasala a'da'a wudu'ihi wa lam yasil al ma bi an ista'malahu misla duhn lam yajuz fi zahiri riwaya. yuvishlik nima degani yuvishlik bir o'rinda qo'lnimi yuznimi yo bir e, najas tekkan kiyimdimi bir o'rindi. e, bir o'ringa suyug'likni oqqizishdir bu o'sha qonunda hamma jihatlarga javob beradigan aniqlik bilan aytyaptilarda suvni oqqizish demayapti suyuqlikni oqqizish deyapti e, demak o'sha yuviladigan o'rnimizga suv oqqizsak yuvildi yuvardim da bu yerda suyuqlik deyapti buni sabablarini ham aytadi nimaga suv demay suyuqlik degan endi masx nima desa masx namlikni yetkazishdir qo'lingizni namlab turib boshingizga silasangiz boshingizga nam yetadi lekin u nam oqmaydi bu oqmasa masx shu boshingizdan suv oqsa u yuvish bo'ladi endi yuvish demay oqizish bo'lsa masx yetkazishdir endi a'zolarini yuvsa bir odam tahorat qiladigan a'zolarini, qo'lini, yuzini. Ammo suv yetmasa. Masalan, suvda yuvmay, yog'da yuvdi. Zaytun yog'ida tahorat qildi, deylik. Suv yetmadi-da unga, badanga yog' tegdi-yu suv yetmadi. Zohir rivoyatda, ya'ni e, Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bizga kelgan masalalarni anig'ida bu joiz emas. O'sha odam tahorat qilgan bo'lmaydi. Suv yetmaganligi uchun haligi badaniga. Va ruya an Abi Yusuf annahu yajuz. Va ala hada qalu law tawadda'a bis thalj. va lam yaqtur min shay'un shay'un la yajuz. Va law qatara qatratan aw thalathun jaza li wujudi al-isala. Endi Abu Yusufdan rivoyat bo'ladiki, o'sha yog' bilan tahorat qilgan tahorat tahorat dedi. Mana shunga binoan biz tushunadiganroq bir misol keltiryaptilar. Aytishadiki, bir odam qor bilan tahorat qildi. Mana biz qishda suv topolmasak qor bor, shunda yuzimizni yuvib, e, qo'llarimizni tahoratda yuvishlarni qor bilan qilsak, suvni o'rniga bo'ladimi desa, agar shu yuvganda yuvilgan yuzdan yo qo'ldan tomchi tommasa, qor quruq qor bo'lsa, unda u tahorat bo'lmaydi. ammo shu yuvganingizdan keyin shu yuzdan yo yuvgan yeringizdan bir ikki tomchi tomsa unda demak yuvilgan bo'ladi tahorat bo'ladi chunki bu yerda oqishlik bo'ldi-da, suv oqdi o'sha yuzdan yo qo'ldan e, demak tahorat bo'lishligi uchun yuvish kerak ekan yuvish degani oqizish ekan oqizishki suvni oqizish Yog'ini oqizsak yog' bilan yuvadigan bo'lsak moy bilan yo benzin bilan yo bo'lishi mumkin masalan e, bir qora ish qilib e, odam benzin bilan qo'l yuzini yuvishi mumkinmi? yaxshi chiqadi, tozalanadida da unda ham. shunaqa qilib suv bo'lmagan narsalar bilan yuvadigan bo'lsak, unda tahorat bo'lmas ekan. endi bu yerda o'sha zohir rivoyat degan so'zni bir og'iz aytib mazmunini berib o'tamiz. Zohir rivoyatda joiz emas yog' bilan tahorat qilsa dedi. Zohir rivoyat degani bir qadar aytdik. bu o'sha e, imom Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan degan 3 ta mazhab rahbari bor. Birinchisi Imom Azam Abu Hanifa, yonlarida shogirdlari Abu Yusuf va ikkinchi shogirdlari Muhammad ibn Hasan. Ana shu kishilarni o'zidan kelgan masalani zohir rivoyat deydi. Ya'ni ulardan aniq ochiq rivoyat qilingan, ular o'zlari aytgan gaplar shular. Ana o'shalar nima debdi? Agar yog' bilan tahorat qilsangiz bo'lmaydi debdi. E, suv tegmagani uchun badaningizga. U yog'ni oqishligi suvni oqizish kabi, oqish kabi emas, tahorat sabit bo'lmaydi. Endi Abu Yusufni eng katta shogirdlaridan deb aytdi Yaqub Abu Yusuf bu kishi juda katta olim bo'lgan ekan. Imom Azamning eng birinchi shogirdi ekan. Imom Azamni mazhablarini yoyilishini asoschisi shu kishi ekan. Yoyilishiga sababchi bo'lgan kishi ekan. Birinchi yoygan kishi ekanda. Juda katta faqih alloma bo'lgan ekan. Hadislarni juda yaxshi bilar ekan. hadis rivoyat qilishga juda ham usta kishilardan zamonasi tan olgan kishi ekan. Abu Hanifaga shogird shogird bo'lganlaridan keyin fiqhga juda berilgan ekanlar. Bag'dodda qozi bo'lgan ekanlar. Shu Mahdi, Hadi, Rashid degan podsholarni davrida Abu Yusuf qozi bo'lgan ekanlar. Harun al rashidni xalifalik vaqtida Bag'dodda 1182-yili vafot qilgan ekanlar. Shunda ham qozi ekanlar. Qozi Quzot degan so'z bor, qozilarning qozisi deb. O'sha unvonga birinchi ega bo'lgan kishi shu ekan. Qozilar. Chunki boshqa qozilar hammasi shu kishiga bo'ysinar ekan. Fozil Quzat. Butun dunyoni qozilarini qozisi bu degan nom olgan kishi kellarda. Abu Hanifaning mazhabidagi fiqhni asl usullarini birinchi yozgan kishi ekan. Bu endi juda katta martaba. Mana shu kishi e, Abu Yusuf imomi Abu Hanifani demak birinchi raqamli shogirdlar. Imom Muhammad bu kishi yoshroq e, qolganlar Abu Hanifa vafatlarida Imom Muhammad 18 yoshda ekanlar. O'zlari ham yosh bir 48 yoshda vafot qilganlar. Lekin Abu Hanifadan keyin shu Abu Yusufga shogird bo'lib Muhammad ham juda baland maqomga chiqqan ulug' olimlarimizdan. E, demak Abu Yusuf shu yog' bilan tahorat qilsa ham bo'ladi dedi. Abu Hanifa yog' bilan tahorat qilsa bo'lmaydi dedi. Abu Hanifani gapi olinadi. mana shunday va suilal faqih abu ja'far al-hinduvani an tawaddu'i bit-thalj faqala zalika masx va laysa bi-ghasl fa in alajahu hatta yasila yajuz abu ja'far hinduvani degan katta mazhabimiz ulamolaridan islom ulamolaridan shu tahorat qilish to'g'risida so'ralib qor bilan bo'lgan tahorat tahoratmi deganda qor bilan bo'lgan tahorat masx bo'ladi yuvish emas bu namni yetkazish bo'ladi Ammo shuni shunday ishqalab qaysi badanni yuvsa o'sha badanidan suv oqsa shunda tahoratga aylanadi. deb mana shu badanni issiqligi bilan qor erib suvga aylanib oqar ekan, o'sha badan yuviladi. Yo'q, qorni o'zini tegishi xuddi nam qo'lni tegishi kabi masx bo'ladi, u yuvish emas degan ekanlar. Va an Xalafi ibn Ayyub annahu qala yanbaghi lil mutawaddi fi shita an yabulla a'dahu shibahad duhn thumma يسيل الماء عليها لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء mana bu gap bizga juda ham hozirgi faslda ehtiyot bo'ladigan bir gapni o'rgatilyapti xalaf bin ayyub rahimahulloh aytyaptilar deydilarki qishda tahorat qilayotgan odam a'zolarini yuvadigan a'zolari qo'l yuz oyoq kabi a'zolarini bir sal yog'likka o'xshagan narsa bilan bir yoqqa o'xshagan narsa bilan avval namlab olsin uni ustidan keyin suv oqsin chunki suv qishda a'zolarga tegmay tushib ketishi mumkin badan junjikib turadi-yu tuklar tikka turadi suv tukni ustidan o'tib ketib qolib badaningizga tegmay o'tib ketishi mumkin shunday bo'lmasligi uchun avval e, bir yuz qo'lingizni sal yog'lab badaningizni muloyimlashtirib, keyin uni ustidan ne suv bilan yuvsangiz, shunda badaningizga hamma yeriga suv tegadi deb bu ehtiyot chorasini o'rgatgan ekanlar. Endi bu narsa bizlarda odatda issiq iliq suv bilan tahorat qilganimizda bu masala yechiladi, chunki iliq suv badanga yaxshi tegadi. Lekin har holda ko'chalarda tahorat qilib qolasiz, ariqlardan tahorat qilib qolishga to'g'ri keladi. Shularda biz yaxshi bilib olaylik. Yuvdim-ku deb ketmasdan, demak ishqalab o'sha badanimizga suv tegishini aniq bilib olishimiz kerak ekanda Xo'p, demak mana shu bizga tahorat tushunchasi bo'ldi. Endi tahoratning rukunlari haqida, farzlari haqida. Va amma arkanul wudu fa arba'atun. Ahaduha غسل الوجه مرة واحدة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين وهذا تحديد صحيح لأنه تحديد الشيء بما ينبع عنه اللفظ لغة لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان أو ما يواجه إليه في العادة والمواجهة تقع بهذا المحدود فوجب غسله قبل نبات الشعر فإذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء demak tahoratni farzlari to'rttadir buni qabristonda eshitib o'rib hammamizga yod bo'lib ketgan hamma imomlar qabristonda aytadigan masalasi tahorat to'rtta farz bor deb boshlashadi shu to'rtta farzni biz endi tushunamiz qanaqa farzlarligini biri yuzni yuvish bir marta yuvish farz alloh taolo fag'silu yuzlaringizni yuvinglar deb buyurdi bu buyruq buyurilgan buyruq takrorni taqozo qilmaydi yuvinglar der ekan bir marta yuvinglar tushuniladi demak uch marta yuvishimiz sunnatini ham qilgan bo'lamizda bir marta yuvish farz endi yuzni yuvish deganda yuz degani nima? Shuni Imom Abu Hanifa va shogirdlaridan bevosita kelgan rivoyatlarda zohir rivoyatda aytilmabdi. Yuz nima degani? Endi o'ylayapmizki, yuzni hammamiz tushunamiz deb. Ammo ularni o'zlaridan o'sha yuzni tushunadiyu insonlar deb aytmagan bo'lsalar, yuzni nimaligini keyingi kitoblarda aytilgan ekan 100 nima desa 100 sochni chekkalaridan soch chiqadigan o'rinda chekkasidan boshlab bosh tugaydi va 100 boshlanadi jag'ni iyagini ostigacha 100 va ikki quloqni yumshog'igacha 100. nimaga bunday bo'ldi bu gapni mana shu yuzni shunday chegaralashni to'g'ri chegaralash deydi chunki yuz degan so'zni lafzini o'zi shundan xabar beradi yuz degan so'z lafz xabar beradigan narsa bilan belgilanyapti-da, ya'ni yuz degani yuzlanish deganida mana shu yuzlanganda sizni o'sha sochingizdan tortib iyagingizgacha va quloqlaringizgacha ko'rinadi Ro'baringizda turar ekanman siz ham shuni ko'rasiz-da. demak yuz deb shuni aytiladi masalan boshni yuz deyilmaydi u bosh u iyagini e tagini tomoq deyiladi. Biroz jag'ni tagi bilan yuvilishlik, yuzni yuvishlikka o'tar ekanda. Odatda shunga qaraladi dedi. E, mana shunga qarasangiz, ro'para bo'lganingizda odam shuncha bir ro'barangizda insonni shuncha joyini ko'rasiz dedi endi yuzidan. Demak, shuni yuvish kerak tahoratda. Farz shu yerda yuvish haqida ketyapti. endi yuzga soqol chiqmay turib, yuvishlik farz yuzni soqol chiqqandan keyin tuk chiqqandan keyin endi soqol yuzni to'sib qoldi-yu. Jag'larni bekitib qoldi-yu. Bunday holatda o'sha soqolni tagidagi yuzni yuvishlik farz bo'lmay qoladi. Ulamolar, umumiy ulamolar shunga fatvo bergan. Ya'ni soqolingizni yuvishlik yuzingizni yuvishga o'tib qoladi. Soqol bu soch bu, tuk bu. buni yuvamiz tagiga yetmaydi suv ana shu yetmasa ham tahoratli bo'laverasiz chunki qaraganda endi men sizni o'sha soqolingizni ustini va e, soqolingizni ko'raman Soqolingiz tagidagi iyagingizni jag'ingizni ko'rmaymanda shuning uchun endi yuz deganda soqolli odamda o'sha e, soqolini usti ko'rinadi soqoli tagi emas soqoli yo'q bo'lsa yosh bola bo'lsa uni jag'i ham ko'rinadi demak u bola yoki hali soqol chiqmagan katta odam ham ba'zi odamlar ko'sa bo'ladi misol. ular o'sha jag'ini yuvish kerak soqol chiqqan odam jag'ini yuvish farz emas balki soqolni yuvish o'sha jag'ini yuvishga o'tadi deyaptilar bu juda muhim nuqtadir bu Vaqol Abu Abdullah al-Balxi innahu la yasqutu ghasluhu. Ulamolardan Abu Abdullah Balxi degan kishi baribir jag'ini ham yuvish kerak der ekan. Bu jag'ini yuvishlik, soqolni tagini yuvishlik soqit bo'lmaydi, yuvish kerak. Ya'ni Shofiy rahmatullohi alayh ki, inkana sha'ru kathifan yaskut va inkana khafifan la yaskut. Bu kishi shunaqa o'rta bir masalani aytibdi. Ya'ni o'sha soqoli bor insonni soqoli qo'yuq bo'lsa, unda soqolini yuvgani, yuzini yuvgani. Agar soqoli suyuq bo'lsa, unda yuzini ham yuvish kerak, ya'ni jaqqa suv tegish kerak endi. Chunki ko'rinib turibdi oradan jag'i. Soqolam bor-u, suyuqligidan ko'rinib turibdi. Demak, bu jag'ini yuvish kerak dedi. bu yerda hech e, soqolini oldirib olsa degan gap aytilmayapti. unaqa gap yo'q ekan tariximizda bo'lmagan ekan erkak kishi o'sha chiqqan soqol chiqquncha soqoli yo'q soqoli chiqqandan o'lguncha soqoli bor hisoblanar ekanda e, o'shaning uchun soqolni qirdirib olsa-chi degan savol yo'q bu yerda unga javob ham yo'q e, yuvish kerak degani yuvish farz endi va shu qavli abi Abdullah al balxi ana endi hozir 3-4 xil gap bo'ldi birovlar aytdiki mazhabimiz ulamolari soqol bo'lsa soqol tagi yuvilmaydi tahorat olganingizda soqolingizni yuvish bilan farz tamom bo'ldi e, yana bir olim aytdiki e, yo'q soqol tagini jag'da yuvish kerak dedi shofiy aytdiki agar suyuq bo'lsa soqolni yuvish kerak quyuq bo'lsa soqolni yuvish kifoya dedi 3 xil gap bo'ldi shu uchovini sabablarini aytadi o'sha yuvish shart degan odamni gapini aytadiki va shu qavli abi abdulloh balxiy annama tahta shar baqiya tahta al had ba'da nabati shar fala yasqutu ghaslu u kishi yuvish kerak jag'ida ham soqol tagiga ham suv yetkazish kerak devdilar u kishi aytyaptilarki o'sha sochini soqolni tagidagi narsa jag'ini yuvmaslik mumkin nima uchun jahlni yuvaman deb qiynaladi tahorat oluvchi. Shariatimizda bandani qiynamaydi Alloh taolo. Shuning uchun agar soqol qo'yiq bo'lsa, uni tagiga suv yetkazish qiyin bo'lgani uchun yuvilmay qo'yilaveradi. Soqol yuvilsin bo'ladi. Agar soqol suyuq bo'lsa, uni tagiga suv yetkazishda qiyinchilik yo'q. Demak, unda yuvilsin. Oson bo'lgandan keyin yuvgan yaxshi. Shofiyning gaplari. Biz nima dedik? Soqol chiqqandan keyin tagini yuvish farz emas, soqolni yuvsiz bo'ladi dedik. Bu gaplarni aytishdan maqsad mazhabimizni oyatni qanday nozik tushunishligi. Mana shu yerda ham juda yaxshi ko'rinadi. Dalilimiz aytilyapti shu yerda. Valana annal vajiba ghuslul wajh. ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجها لأنه لا يواجه إليه فلا يجب غسله وخرج الجواب عما قاله أبو عبد الله وعما قاله الشافعي أيضا لأن السقوط في الكثيف ليس لمكان الحرج بل لخروجه من أن يكون وجها لاستطاره بالشعر وقد وجد ذلك في الخفيف وعلى هذا الخلاف غسل ما تحت الشارب والحاجبين ها bizni dalilimiz shuki Farz nima? Farz yuzni yuvish, yuzinglarni yuvinglar dedi. Bu farz. soch chiqqandan keyin ya'ni soqol o'sgandan keyin u soqolni tagidagi jag' yuzlikni chegarasidan chiqib qoladi endi sizga yuzlanganimda men jag'ingizni ko'rmayman soqolingizni ko'raman qaraganda ko'rinadigan joyi yuz dedi-ku. jag' ko'rinmay qoldi-ku. shuning uchun ham jag'ni yuvishlik vojib emas farz emas bu gap abu abdullohni jag'ini yuvish farz degan gapiga javob bo'ldi-da yuqoridagi kishining gapiga endi shofiy suyuq bo'lsa yuviladi deganiga biz aytamizki u qo'yiq bo'lsa haraj bo'lganligi uchun tayiga suv yetkazish qiyin bo'lgani uchun yuvilmaydi deyapti shofiy u yuvilmasligi u tayiga suv yetkiz qiyin bo'lganligi uchun emas balki u jag' yuzini chegarasidan chiqib qolganligi uchun jag'ni o'rniga yuz endi soqolga aylandi ana shu soqol yuzga aylandi sizni yuzingizga qaraganimda men soqolingizni ko'ryapman shuning uchun men jag'ingizni yuvish farzmas deyapman deyapmiz-da biz endi yil bo'lsa soqol hali suyuq bo'lsa oradan jag' ko'rinib turgan bo'lsa unda men sizga qaraganda jag'ingizni ham ko'raman demak unda yuving chunki ko'rinib turgan yuzingizda u jag' ko'rinyapti soqol har yerda bo'lganligi suyuq bo'lganligi uchun quyuq bo'lganda yuvmaysiz sabab o'sha e, yuzingizda jaringiz ko'rinmay qoldi soqolingiz qoplab qoldi shuning uchun sizni yuzingiz deganda men o'sha soqolingizni tushunaman va soqolingizni yuvishligingiz yuzingizni kerak o'tadi dedilar mana shu uchta ulamoni o'rtasidagi ixtilof soqoldan tashqari e, mo'ylov va qoshlar haqida ham ketadi ya'ni inson juda ham qoshi qo'yiq bo'lsa qoshni tagiga suv yetkazishlik farz emas. Qoshni yuvgan, qoshni tagini yuvgan bilan barobar. Mo'ylovi ham qo'yib bo'lsa, mo'ylov tagiga suv yetkazish farz emas. Mo'ylovni yuvgan, yuzni yuvgan bilan barobar. Bu bizi gapimiz. Ee, Imom Shofiy suyuq bo'lsa yuviladi, tagini ham qo'yiq bo'lsa yuvilmaydi dedi. Abu Abdulloh qo'yiq bo'lsa ham u soqol nima qosh bilan mo'ylov baribir tagiga suv yetkazish kerak edi. Xuddi jag'da ham tagiga suv yetkazish kerak degan ekan. Mana shu ixtilof bu soqolda bo'lgan ixtilof demak mo'ylov va qoshda ham bor ekan. Va amma sha'rul ladhi yulaqil khaddayn va zahiri zakin faqad rawa ibn Shuja' عن الحسن عن أبي حنيفة وزفر أنه إذا مسح من لحيته ثلثا أو ربعا جاز وإن مسح أقل من ذلك لم يجوز qarang endi bir soch bor u insonning yuzini yonog'iga ro'para keladi. Mana bu yerdagi soch. Soch bilan soqolning o'rtasidagi sochda endi bu. Yonog'idagi sochlar e, va jag'ini ustidagi, labni ostidagi tuklar, ha? Mana bular yuvilish kerakmi desa, Ibn Shujo degan olimdan rivoyat bo'ladiki, yana Hasandan, u kishi Abu Hanifadan va Zufardan mazhabimiz katta boshliqlari ulamolaridan shunday rivoyat bor shu masalaga javob. Kishi soqolidan 3 dan 1 yo 4 dan birini masx qilsa joizdir. Ya'ni yuzni yuvib olgandan keyin soqolni masx qilib qo'ysa nam qo'li bilan. Shun masx soqolni 3 dan 1 yo 4 dan birini masx qilinsa, undan kamini emas. Ozgina yeriga tegsa-yu qo'l, qolgan yerga tegmasa bo'lmaydi. 3 dan 1 yo 4 dan 1ini masx qilsa joizdir. agar undan kamrog'ini masx qilsa joiz emas. Bu Abu Hanifadan bo'ldi bu rivoyat. Endi Abu Yusuf nima deydi? Va qala Abu Yusuf: "Illam yamsah shay'an minha jaza." Va hadhihi rivoya rivoyat marjuun anha va sahih أنه يجب غسله لأن البشرة خرجت من أن تكون وجها لعدم معنى المواجهة لاستطارها بالشعر فصار ظاهر الشعر الملاقى الملاقي لها هو الوجه لأن المواجهة تقوى إليه وإلى هذا أشار أبو حنيفة فقال وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها والظاهر هو الشعر لا فيجب غسله ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا وعند الشافعي يجب عند أبو يوسف آه، أجر من شو yonog'i ro'parasidagi soch jag'ini ustidagi tuk bularga masx qilmay ularni alohida masx qilmasa ham tahorat bo'laveradi dedi bu rivoyatlar yuqorida hozir aytilgan rivoyatlardan keyin qaytilgan ekan bu kitobda avval aytilgan gap va keyingi natijalar ham qo'shib aytiladida hammasi qaytilgan dedi. sahih gap shuki ya'ni mazhabimizdagi shu masalani javobi to'g'risi shuki annahu yajibu g'osluhu yuvishlik vojib ya'ni o'sha tuklarni ham jag'ini ustidagi va quloqni ro'parasidagi yonoq ro'parasidagi tuklarni yuvish vojib deyapti al basharata kharajat min an takuna vajhan shundaymi chunki bashara inson basharasi deymiz u yuzi deganida u ham yuzlikdan chiqdi endi bu yuz tuk hammasi barobar yuzga aylandi teri ham bor bu yerda soch ham bor soqol ham bor ana shu hammasi bitta yuzga aylandi yuzni o'ziga qarashni iloji yo'q soqol to'sib turibdi mo'ylov to'sib turibdi bu yerdagi soch to'sib turibdi jag'ini ustidagi tuk to'sib turibdi demak yuzni o'ziga qarashni iloji yo'q soch qoplab qoldi demak e, qaysi yuzingizda ustida nima o'sgan bo'lsa shu yuzga aylanib qoldi sizga yuvar ekansiz yuzingizni o'sha soqolingizni mo'ylovingizni jag'ingizni ustida tukni quloqingiz oldidagi sochni hammasini yuvasiz shunda yuzingiz yuvgan bo'laverasiz yuzingiz o'rniga demak bir qismi soch bilan qoplanib qoldi-da, tuk bilan A shu sizga yuzga aylandi chunki qaraganda inson sizni o'sha soqolingizga ko'z tushadi jag'ingizga emas ana shuning uchun ular yuzga aylandi abu hanifa shunga ishora qilib aytadiki tahoratni o'rinlari yuzdan ko'ringan joy tahorat o'rin O ichi emas Ko'rinishda soqol turibdimi? Shu yuz sizga. Shuni yuvishingiz farz. Uni tagini yuvishingiz emas. demak ko'rinib turgan u soch turibdi, soqol turibdi, teri turgani yo'q. Terini e, yuvishli emas, balki o'sha ko'rinib turgan joyida yuvishli vojib bo'ladi. Soqolni yuvish vojib bo'ladi. endi soqolni yuvish vojib bo'lsa, mana jag'ingizni qoplagan soqolni yuvish vojib. Endi pastga osilib turgan soqolni bir qabzami osilib turibdi ku o'sha tushib turgan hali o'sib ketgan soqolni ham yuvishlik farzmi? Shu haqda gap bo'lyapti. Shofiy o'sha soqolni ham yuvish kerak. Soqolni yuvdi deganda soqolni uchiga yuvish kerak deyaptilar. Hali ya'ni u bir qabza masalan bir 10 lik jag'di pastida osilib turgan soqolni ham yuvish kerak deyapti. Dalillari lahu annal mustarsala tabiun limattasal va taba hukmuhu hukmul asl. Chunki osilib turgan soqol qaytdan chiqdi, jag'dan chiqdi-da. Shu jag'idga nima hukm bo'lsa, jag'ni yuving deyapsiz-ku, jag'ni ustida soqolni. U osilib turgan soqolni ham yuvishlik kerak. Tobi bo'lgandan keyin asliga tobi bo'ladi hukmida. Ya'ni asli bo'lgan jag'dagi soqolni yuvsangiz, tagidagi soqolni ham yuvasiz. O'shani soqolni uchigacha yuvasiz, ya'ni. Biz yuvish shart emas dedik. Jag'ingiz ro'parasidagi soqolingizni yuvasiz va undan pastda osilib turgan soqolingizni uchigacha yuvish farz emas dedik. Dalilimiz valana annahu innama yuwajahu ila al-muttasili adatan la ila al-mustarsal. فلم يكن المسترسل وجها فلا يجب غسله ويجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن في قول أبي حنيفة محمد biz dalilimiz shuki ro'bara bo'lib odam yuziga qaraganingizda, soqolli odamni yuziga qaraganda o'sha jag'ni ro'parasida jaqqa yopishib turgan ya'ni jag'ni oldida o'sib turgan soqolni ko'rasiz u undan keyingi pastda o'sib ketgan soqol endi u bo'yinni ro'parasidagi soqol siz bo'yningizni yuvmaysiz tahorat qilayotganda tomog'ingizni demak tomog'ingizni ro'parasidagi soqolingizni ham yuvish farz emas deyaptida bu bizning mazhabimiz dalili e, demak o'sha keyin qo'yib yuborilgan soqol jag'ini pastiga tushib o'sib turgan soqol yuz hisoblanmaydi yuzda o'sha jag'imiz ro'parasidagi soqol hisoblanadi demak u o'sib turgan keyingi qo'yib yuborilgan soqolni yuvish farz emas masala shu demak oxirigacha yuvish farz emas ekan jag'imizni ro'parasi darajasida soqolni ham yuvish farz ekan va yajibu g'oslul bayozillazi baynal uzor val uzun fi qoli abi hanif muhammad abu hanifa Muhammadning gaplarida e, uzor bilan quloqni o'rtasidagi oqligini yuvishlik farzdir. Uzor deb mana shu yerda sochda aytadi. Uzor degan so'z tarixiy adabiyotlarda ko'p ishlaydi. Navoiylarda ko'p, masalan, gul uzor deb aytadi. Gul uzor degani o'sha o'zi bir o'zi bir mahbubasini ta'riflar ekan. O'sha mana shu yerdagi sochi gulga o'xshagan chambaray degan ma'noda. bu chokil emas bu. Bu chokil emas. Mana shu quloqini oldidagi sochdagi e, sochni ta'riflamoqchi bo'ladi. Uzor deb, demak o'sha sochni uzor deydi. Bilmaganlar uzor deb yuz deb tushuntirishadi, Yuz emas. Yuz bilan quloqning o'rtasidagi soch bu. Mana shu sochni nima qilish kerak desa, e, endi u soch yuvildi. Sochni orqasida quloq bilan o'sha sochni o'rtasida mana u yana teri ko'rinadiyu oqlik bora mana shu terini yuvish farzmi desa abu hanifa bilan muhammad e, o'sha terini ham yuvish farz deydi <coughs> ya'ni bu sochni orqasidagi mana bunga ham quloqqacha demak yuvishimiz kerak ekan ba'zan soqolimiz o'sib ketsa bu ko'rinmay qoladi-yu. lekin baribir bu hali yuzni hisobida turar ekan yuvish kerak buni ham deyapti وروي عن أبي يوسف أنه لا يجب لأبي يوسف أن ما تحت العزار لا يجب غسله مع أنه أقرب إلى الوجه فلعل يجب غسل البياض أو لا endi abu hanifa yuvish kerak dedi shogirdlari abu yusuf yuvish shart emas deyapti ustozni gapiga qarshi chiqdi bu masalada dalili shuki mana u uzor deyapmiz u sochni shu sochni yuvyapmiz sochni tagidagi yuzni yuvmayapmiz u chunki tuk chiqqandan keyin tukni yuvsangiz bo'ldi dedi-ku. holbuki bu sochni tagidagi bashara yuzga yaqinroq edi endi bu sochni orqasidagi basharani yuvish shart emas deyapti-da. yuzga yaqinroq bo'lgan joyni yuvmasak-ku, undan keyingi joyni yuvsak qanday bo'ladi? U shart emas, deyapti. demak bu kishini dalillari e, bu kishi shu dalilda aytdilar imomi abu hanifa bilan muhammad yuvish kerak o'sha kulağı e, orqasidagi aldı oldidagi terini yuvish kerak deyilyapti ki shuki valahuma annal bayoda dohilun fi haddil vaj valam yastur valam yustar bishar fabaqiya vojibal g'usl kama bi bixilafil uzar va idholma fi dohil aynayn laysa vacib. لأن داخل العين ليس بوجه لأنه لا يواجه إليه لأن فيه حرجا endi imom abu hanifa imom muhammad yuvish kerak dedilar dalillari shuki ana shu oqlik qulog'ingiz oldidagi sochingiz bilan qulog'ingiz o'rtasidagi oqlik bu yuzni chegarasiga kiradi bu yer ham yuzga kiradi yuz yuz quloqqa ulanib ketadi demak quloqdan buyog'i yuz ekanda endi mana shu yerda tuk chiqqani yo'q demak ko'rinib turibdi xuddi yuzingiz kabi demak usul vojib bo'lgan joy bu ya'ni yuvishlik vojib shu yerda tahorat qilganimizda usul qilganimizda yuvishimiz kerak avval hali tuk chiqmasdan turib masalan birovga soqol chiqmay turib o'sha quloqgacha yuvardik-ku endi soqol chiqqandan keyin haligi soqolni yuviblar u nariyog'idagi soqolni orqasidagi quloqni oldidagi joyni tashab ketib bo'lmaydi yuviladi ammo mana u chiqqan soqol uzor dedik-ku. Uzor mana shu quloqni ro'parasidagi. Bu uzor yuvilmaydi chunki uni yuvsak yuzda yuvgandek bo'laveramiz. O'sha sochni yuvsak. Yaxshi. Endi yangi masala. Ko'zlarni ham yuvish kerakmi? Yuzni yuving deganda ko'z ham yuzning ichida-yu. Ko'zni ichini ham yuvish kerakmi deb so'ralyapti. Yo'q. Ko'zlarni ichiga suv kirgizishlik farz emas. Chunki ko'zning ichi yuzmasda. ko'z u ko'z u ko'z alohida yuzga joylashgan bitta yuzdan tashqari a'zo ekanda go'yo u ko'z u bundan tashqari ko'zni ichini yuvishlikda qiyinchilik bor qanday qilib uni ichiga suv oqizib bo'ladi yana bundan tashqari boshqa bir dalil aytilyapti vaqil anna man takallafa lidalik min as-sahaba kuffa basaruh ibn abbas va ibn umar radhiyallohu anhu mana bu gap ham aytildi sahobalar yuzni yuv deb buyurdi alloh taolo demak ko'zimni ichini ham yuvay deb uringanlari bor ekan kim o'zini qiynagan bo'lsa sahobalardan o'zini ko'zini yuvaman deb o'sha odamlar ko'zlari ko'rib qolgan ibn abbos ibn umar roziyallohu anhum kabi demak suv bilan birga bir e, narsalar tushib